Ndoshta jemi sonte në takimin e radhës dhe e shpresoj që sonte inshallah e përfundojmë surën el Mearixh nga se javën e kaluar e paralajmëruam përfundimin e saj po ja që ajetet e cilësive të besimtarëve na morën kohë më tepër se që ndoshta kemi paramenduar pa po besoj që ka pas dobi dhe gjëra që kemi pas me i sqaru Kemi thënë se Allahu tebareke ue teala pasi ka përmendur karakterin e njeriut dhe se njeriu realisht si funksionon në jetën e kësaj bote kemi kuptuar se njeriu realisht është i dobët, është i zbrazët, është i hamendur, është i lkundur, është i pasigurt, Gjitha këto dhe shumë tjera i ka njeriu në jetën e kësaj bote. Është gjithashtu edhe arrogant, është koprac, është mendjemadh. Gjitha këto e tjera janë vese që njëriu i ka. Por ai është edhe, pa dyshim, bujar, i mirë, i devotshëm. Dhe këto janë dy forca kryesore që janë brenda njeriut. Varësisht njeriu me çfarë kuptime disponon, me çka ushqehet në kuptim edukativ dhe cilëve forca ju jep përparësi, ashtu është e prezentimi i tij. Andaj Allahu xhel-le ue ala kur përmend këto anë negative të njeriut dhe këtë qasje të pasigurt në situata të ndryshme, Allahu xhel-le ue ala përmend se ata që cilësohen me këto cilësi që kemi folur në takimin e kaluar, realisht këta janë stabil, këta janë të palkundur. Ajo që bën njeriun stabil, të palkundur, qëndrueshëm është Lidhja me Allahun tebareke ue teala. Kur është me Allahun i lidhur, nuk ka furtunë, nuk ka erë, nuk ka joshje, nuk ka asgjë diçka që mundet me lëkun nga ky pozicion. Sa ma e fuqishme është kjo lidhje, aq ma stabil është. Sa më e dobët është kjo lidhje, fillon njeriu me kërku lidhje tjera, ngase ai ka nevojë për lidhje. Prandaj, nga kjo perspektivë, Allahu xhel-le xhelaluhu na përmend se njeriu duhet të jetë i lidhur me Allahun xhel-le ue ala përmes namazit, por edhe të cilësohet me cilësi tjera, sikurse është bamirësia, e ato që kemi cekë, të gjitha këto t'i garantojnë stabilitet qëndrueshmëri nga njëra anë në këtë dunja, por edhe pastaj Allahu ka thonë, në vazhdim të ajeteve, ulaike fi xhennatin mukramun. Këta që folëm për ta, këta janë të nderuar, këta janë të nderuar në begatitë e xhenetit. Më lartë kemi pa një kategori njerëzish të cilët kalojnë nëpër vuajtje, mjerime të llojllojshme dhe kemi pa se deri në çfarë mase njeriu mund të poshtnohet, mund të nënçmohet, mund ta përdhos dinjitetin dhe karakterin e tij. Deri n'atë masë sa që, domethonë, për ta shpëtu vetveten e tij, është në gjendje me sakrifiku fëmijën e tij, gruan e tij, prindët e tij, gjithë ta që ta vuajnë dënimin si një lloj kompenzimi për të, si një lloj zavendësimi për të. Dhe kjo padyshim është tregues i një i një karakteri të ulët, ku njeriu për me shpëtu vetë, për fajet e veta, se nuk është çështja n'xhehenem, që dikush nga familja duhet me shku. S'ka rëndësi që e ke ni borxh, dikush duhet me shku. Apo, hajt tash e zgjidhim njonin apo. E ai tash thot, shkoni ju se un s'po shkoj, për shembull në kushtim, edhe kjo është e keqe. Ama ai pse përfundon n'xhehenem? Për punë të kujna, për fajet kujna, për fajet veta, për mëkatet veta. Pastaj Allahu xhelle ue ala vazhdon duke treguar se nuk janë krejt njerëzit kështu. Nuk janë gjithë kështu. Nuk janë gjithë në këtë krizë, në këtë vuajtje, në këtë mjerim. Jo ka të tjerë që janë ndryshe. Të cilët që nga këtu realisht kanë filluar me e rregullu statusin e tyre për ditën e gjykimit. Me çka kanë rregullu? me namaz, me lidhje me Allahun xhelle ue ala, me sadaka, me përgatitje për ditën e gjykimit. E Allah thot ulaike, e këta s'janë si ata. E këta çka ka për ta? Fi xhennatin mukramun. Këta janë n'xhenete të nderuar. Këta janë me nderime. Prandaj të nderuar vllezër shpeshherë n'jetën e kësaj bote njerëzit si pasojë e rrethanave të ndryshme, si pasojë e e e e ndoshta frymave të ndryshme, si pasojë e ambienteve të llojllojshme që gjinden n'to, mundën që të ndikohen dhe të përmbysen te ata kuptimet e duhura. Sot për shembull në jetën tonë të përditshme, ë koncepti i të qenit besnik edhe tradhtar, a i kanë krejt njerëzit qartë? A janë, domethënë krejt njerëzit e dinë se të jesh besnik është virtyt i mirë, apo? Të jesh tradhtar është keq. Deri këtu krejt njerëzit janë bashkë. Pas kësaj, kush është besnik e kush është tradhtar? A janë njerëzit të një fjale? Jo, Andaj dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në kohrat e mashtrimeve, në kur njerëzit mashtrohen, mashtrohen, ndikohen, apo atëherë nga manifestimi kryesor i këtij mashtrimi është përmbysja e kuptimeve. Ma i drejtë s'ka. E i thojnë të drejtit, ma mashtrus nuk ka. Njerëzit i thojnë atij që është besnik, tradhtar, kundër venit, e kundër kombit, e kundër popullit, atij që është tradhtar, i thojnë patriot, e hero, e kështu me radhë. Njerëzit manipulohen, pse? Pse janë peng të informatave, Sot njerëzit janë peng të informatave. Çfarë informacioni ju ju lansohet qashtu ata brymosen fatkeqësisht nëse nuk kanë burim të sigurt të informimit të lajmeve që duhet ata të imunizohen dhe mbi bazën e burimit të sigurt të informatave të formojnë konceptet e duhura të tyre. Prandaj fjalori jonë për të njohur këto koncepte madhore është fjala e Allahut azze ue xhel. Na duhet me shiku në Kur'an kush është tradhtar e kush është besnik, apo e me shiku tjera e tjera kështu me radhë. Prandaj edhe nderimi, kush është i nderuar? Kush me gjet njeri këtu që kush s'e respekton? Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Don. Esh'athe agber, Medfu'un indel Ebwab, domthon njeri flokëprishur, s'ka ndonjë pamje kët atraktive, tërheqëse apo kurkush s'ia çel derën edhe fal fal s'kam vallë valla. I tillë, po te Allahu shumë i nderum, i ngritun. Ndaj vëllezër, na e kemi të domozdoshme, sikurse e kemi sikur në raste të tjera, e kemi të domozdoshme që të aplikojmë në jetën tonë, njësitë matëse të shpalljes, njësitë matëse të shpalljes, kriteret, standardet hyjnore, për ta njoft vërtetën, për ta zbulu të pavërtetën, për t'u ruajtun nga e keqja e kështu me radhë. Dhe si ka Allahu xhelle ue ala, thotë kush është i nderuar, ata që falen. Pra nëse Allahu xhelle ue ala të ka vendos në saf, edhe të ka përul në sexhde, të ka nderu Allahu tebareke ue teala. Pse lakmon nderimet e tjera? E pse të bojnë përshtypje, domethënë reklama, re, re, reklamacionet e tjera, pse të bojnë përshtypje? Pse me kokë në sexhde e një sy atje te ta çka po bojnë? Po e një vesh në atëm, pse e apë? S'ki nevojë apë? S'ke nevojë. Nuk të duhet ndriçimi as shkëlqimi i askujt. Mjafton ndriçimi i imanit. Mjafton shkëlqimi i sexhdes, i ballit të përulur në Allahu tebareke ue teala. Mjafton kjo. Prandaj kjo është ajo që përbën burimin e krenarisë për muslimanin. Sexhdja është krenaria e tij, përulja ndaj Allahut azze ue xhel. Dhe zbatimi i urdhrave të Allahut Jo, jo mburrja me pasuri, por shpërndarja e saj është mburrje, jo grumbullimi i saj, e tjera, e tjera nga ato cilësi që Allahu xhelle ue ala i ka përmend. Pas, pas prezentimit të dy kategorive, e i patë këta dhe i patë ata, kush po do me kon tash ti? Allahu xhelle ue ala tash kthehet në temën e mohuesve. Te kurejshët e Mekës dhe kthehet por përmes tyre edhe krejt njerëzve deri n'ditën e gjykimit. Allahu xhelle ue ala thotë: "Fama lil ladina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini wa anil shimali 'izin." Allahu flet për një gjendje interesante të kurejshëve, të qasjes së tyre karshi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, karshi shpalljes. Dhe kët prezantim Allahu xhelle ue ala e bën me një lloj pyetje çuditëse. Fama lil ladina kafaru. Çka është puna atyre që mohuan? Qibeleke, që karshi teje janë muhtiin. Ata që mohuan karshi teje janë muhtiin. Çka muhti? Dijetarët i kanë nxjerr disa komente. Edhe pse në aspekt të jashtëm mund të jenë të kundërta, por mund të bashkohen. Nuk është e pamundshme të bashkohen komentet e ulemave. Por në kuptim të epilogut përfundimtar, një përfundim e kanë, si erdhën, si shkun, s'kanë dobi prej teje këta për. Pse, Allahu xhelle ue ala thotë se, fema lil-ledhine keferu, çka është puna këtyne që kanë mohuar, Posa të ulesh ti me tregu diçka çka Allahu të ka shpallë, posa do me folë diçka ti, menjëherë nxitojnë te ti. Pse? Mos e kanë vallë qëllim me mësu, ose kanë vallë me kuptu çka po thu ti, jo, jo. Ata kanë vendosë mos me të besu, çka do që të thush ti, ata janë të premë këtë punë. Ata nuk kanë mentalitet të dialogut. Jo. Ata nuk kanë mentalitet të argumentit. Jo, absolutisht. Se ata kanë frikë nga argumenti. Ata kanë frikë nga ballafaqimi. Ata kanë frikë nga diskutimi. Kanë frikë se mos vallë po shpaloset e kundërta që ata besojnë e u prish kalkulimet. Prandaj ata paraprakisht e kanë vendosë besimin. Thot Safia radiallahu ta'ala anha, Safia ka qenë, gruja e pejgamberit sallallahu sallam, ka qenë nga, domethënë, hebrejt e Medines. Thot e maj n'men, baba jem, ka qenë nga udhëheqësit e Beni Kurejdhës, fisit madh, hebrej, në Medine. E maj n'men, kur me axhën tem, kanë dalë në hyrje të Medines, Safia thotë. Dhe vinte pejgamberi sallallahu a sallam me Ebu Bekrin me hy në Medine, e ata folshin për pejgamberin sallallahu a sallam. I thonte axha babës, e hu hu, a është ky ai që e kena pritë? Tha, ky është ai, që ky është, se qaj asht shkruar, Allahu xhelle ala ka thonë, jexhidunehu mektuben indehum fit Tevrati uel Inxhil, e gjejnë shum shum të regjistrum te ata, e din që ka me ardhë. Tha, ky është ai. Do njerëz kështu e kanë zhgume. Pe arabëve, a janë arabë? Po ka doj se me konë shkencëtar, akademik, a është arabë? Ose tjetër, s'është arab, po i tjetër çka është? A është asi tjetër, s'ka gale? Pa i pastrusër, s'ka gale? E kuptut? Kompleksi njerit, a po, i shtypur, ata, ata, ata janë të mposhtur, mrena vetes tyne. Edhe pse tregohen jashtë, krenora fërë. Për ndaj, shikon Allahu xhelle ala, subhanallah, sa bukur, domethënë, sa bukur, e sa qartë, prezenton krizën e njeriut, kur don me e refuzu shpalljen. është në krizë, se çdo qenie e tij e brendshme, natyrshmëria e tij komunikon në mënyrë miqësore me shpalljen. Se një burim është Allahu krijuesi, edhe Allahu xhallahu ala është shpallësi i shpalljes. Prandaj komunikimi i njeriut me shpalljen është në baza miqësore apo miqësore? Miqësore, miqësore, shkon me kon, logjika e tij e miqëson shpalljen. Zemra e tij e miqëson shpalljen. Natyrshmëria e tij e miqëson shpalljen. Gjithçka miqësohet. Veç një element është i njeriu që e armiqson shpalljen, ai është epshi i tij. Epshi. Ai s'don. Ngase e di se tash është tjetër disiplinë, tjetër rregull, këtë nuk e don, a po. Epshi i tij. Ata tash kanë qenë në panik. Ata normal, ata janë dukur si krenar, ata janë dukur si triumfues, në aspektin e jashtëm. Në aspektin e brendshëm, ata kanë qenë të poshtër. Andaj kanë ardh me nxitim tek pejgamberi s.a.s. Çfarë po thot, a pe kupton? Jo për të marrë mësim, jo për të diskutu, jo për shikuar, çka thu ti? Por, me plot paragjykime, që të marrin diçka edhe ta shpallin botërisht se ai që ju kemi paralajmëruar nga ai qe ku është ka me bo gjithë mund kështu e dini për shambull kur është kthy pejgam nga Israja dhe Miraxhi Ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur se ka transmetime, kur është kthy nga Isra dhe Miraxhi, ka qenë i ngarkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si me ia shpall kurejshve tash çka ka qenë se tash kanë me u tall me këtë punë. Kanë me e keqpërdor, a po. E ka qenë i ulur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tek Qabeja, ka ardhur Ebu Xhehli, i ka thonë, "Ç'kemi sot? Me çka erdhe sot?" Tallja. Ata përmes talljes ta plotësojnë dobësinë që e kanë karshi shpalljes. Çka me i thon këtij njeri? Çka, a s'ke argument? Na kurrë nji, thon, s'na vjen argument. Çka din kurejshët çka është argumenti? Çka din ata çka është logjika? Çka din ata? Ata janë dalë në pazar, a kupton? Si dalin tash e blen farë vidimi a farë kungulli. Janë dalë në treg, janë dalë. E kam pa një, qështu i ka duk nga duk, i kanë qëta ama mu ka. U shku në shpi, dy, tri saksi asaj, a pe kupton kanë, bismil, ati i ka ro në sejgjë dhe. Qa, që që që që e në konë? Që që du shti këti të ashti, ku që ka kry qetë e tokën e këtu? Që që që që fletë me këtë njëri më lopë? Ma problem, nivel i ulët i diskutimit, nivel i ulët. Gjithmonë u konë qështu. Pejgamberët janë elita intelektuale. Nëse e në shumë nalt, po, po flas në nivel, ata janë elitarë të njerëzimit. Shko, Ibrahimi alejhi selam i thotë, Zoti jem ngjall edhe juhji ve jumit, ja pjenë në dikë, ene uhji ve umit. I ka marrë dy të shkretë, një e ka mbytë, një e ka lshu, thon, qe ene uhji ve umit. Edhe në shrebëj. A po vreni nivelin intelektual të mretit? A shë parëna që shri ka ata tjerët, ata ministrat e vet që shri ka ai apo? Kur a qeshtu mëna në? Andaj, ata kanë qenë poshtë mëna. Sikurse ka thonë Omeri, radiallahu teala anhu, ka njerëz që kanë pa përtej, përtej kmishave kanë pa ata. Ata s'i kanë kqyr kmishat e hallkut. Kanë pa përtej gjoksave, kanë pa diçka ma mrena ata kanë pa. E çka ka thonë Omeri, radiallahu të alano? Ka thonë, Çdo mendjemadh shfaqet i tillë për shkak të poshtnimit të mbrendshëm që e ka. Ai ka ka nënçmim të mbrendshëm. Tenton me shpërfaq, me mbulu nënçmimin me mendjemadhësi apo. E din vetë që s'ia vlen me konë shumë, por ka të meta, për me mbijetu në tregun e krenarisë, tenton me mbijetu me mendjemadhësi apo. Se njeri që ka virtyte, ka vlera, s'i duhet mendjemadhësia, se është i bindun në vlerat e tija, s'i duhet kjo punë. Ai që s'ka kurgjo tani fillon, me britma, me ngritje kokësh e krahësh e kështu me radhë. E këta qeshtu të më, janë tallë me pejgamberin salallahu alejhi ve selam. E pastaj i ka thonë pejgamberi, po ka të reja, Ebu Xhehlit. E i ka tregu për Isra Miraj. Ka thonë, a e të thonë për me, u gëzu, u gëzu. Se tash mora lajm që, e tash, e vrap te Ebu Bekri, radiallahu teala anhu, e me i thonë që, ai shoki yt, ai shoki yt, tash mo, në atë kuptim Ebu Bekrit, e qitash që është kemi besu, qitash, hajtë, e hajtë tash, që tash, që kanë e njëjta retorikë, pëtëm, e po, Shkojnë i bëjnë vesvese. Për shembull një hoxhë merr qëndrim, merr diçka thënë. E qitash, që ke tash, e tash, që ke më ndër? E që ke më ndër, e çka? Se ai pret, ai nuk t'i përcjell njëqind lëvizje s'i përcjell se s'ka gajle. Ai pret një kurth, a ju kom thonë që qysh është, apo. Ai pret një vjet, dy vjet, pesë vjet, ka zhvillime, ka ngjarje, ka qëndrime lloj-llojshme, të mjaftueshme për me kuptu kush është filani. S'i bojnë përshtypje ato. E kur vjen ni qesi fluturimi ka qielli, a ju kom thonë qysh është asaj natë. Se qit dakik e ka pritur atë. Por Kur has në njerëz të luhatur, thot, Allah, po gëtë që po, kësi ka kësi, ama Ebu Xhehli ka hasë në gurë, të fëqeshme, apëton, që asë lëkumë në të bubekri, apëton. Andaj i ka thonë, Ebu Bekri as s'ka dasht me ni Ebu Xhehlin, se ka ditë kush është, Allah. Po qysh, qysh e konteston pejgamberin për Ebu Xhehlin, e bën një këtë punë, Allah. I ka thonë, mu veç një vyn. A ka thonë ai? Po, ka thonë, po, tha. U kry, kaq. Qashtu është. Kaq, e mbyllë. Shike krenarinë e Ebu Bekrit, sa thjesht e mposhti arrogancën e Ebu Xhehlit. Andaj, kibeleke muhti'in, ata vijnë te ti tu vrapu, anil jemini ue anish-shimali izin, grupe, grupe, herë kësajde, herë asajde qasen. Çka keni, burrë? Allahu xhel-le ue ala ju bën një pyetje. Mirë. Ju me kët me kët qasje të juajën, ikje nga pejgamberi sa sallam. Arrogancë, shpifje, tallje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qysh, qysh ju shko menja me shku n'xhenet? Pe kap? Qysh, qysh ju shko menja ju me pështu? Kallzoni. Ardhja juaj tek pejgamberi sallallahu sallam, përderisa nuk është ardhje me bindje se e flet të vërtetën, me marrë prej tij, nuk jau llogaritim ardhje për shpërblim. Prandaj, të në nëzër, Mendimi im për gjithë juve është se keni ardhë me mësu për fe të Allahut Azze ue Xhel. Me ngu fjalë të Allahut Xhel-le ue Ala, po. Me marrë një mësim, një udhëzim të caktuar që e pasuroni zemrën e juaj, mendjen e juaj e ndriçoni, e pasuroni jetën e juaj me zbatim të urdhnave të Allahut Xhel-le ue Ala. Qekjo është esenca. Prandaj çdo hap i kaluar deri këtu, çdo kohë e kaluar këtu është shpërblim ekstra shpërblimit të marrë nga mësimi e ekstra shpërblimit që mirret për zbatimin e kësaj. I lumi ai që vjen tek burimi i dijes për m'u pajis me dije për të vepru. A është kjo qasja e vetme e njerëzve që vijnë? A mund të ketë qasje tjera? Mund të ketë qasje tjera. Mund të ketë qasje testuese. Mund të ketë qasje e qasje e qasje tjera, apo? Çka, çka po thuhet, çka po bohet, çka po shkohet, apo? E pastaj vjen thot Allah, edhe unë jam kon n'ders. Edhe unë shkojsha n'ligjërata. Po sahi. Edhe këta janë shku n'ders të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu tha, e qështu mendojshit ju, me, me qesi qasje të dersit, e me ksi mësimi ju mendojshit me shku në xhenet a? Jo, kella, kurrë, Çka thot, kella, kurrë, harrone këtë punë. Harrone që ti mundesh te Allahu Xhel-le ue Ala m'u ngrit, apo, përderisa ti i teston informatat e dijet, përderisa ti i jep vetes të drejtë, pa dije, je veç drejt pa referencë, pa kompetencë me i diskutu fjalët e dijetarëve, qëndrimet e ulemave. Po. Edhe më thonë hakun po e kërkoj. Qështu haku kërkohet a? A kërkohet haku duke shpif për hoxhallar? A kërkohet haku kështu? A kërkohet haku duke kërku të metat e njerëzve? A qështu kërkohet haku? Ja. A kuptuat? E jatmeu, kull, a, a, a se zberu e që të mërë, po vini te Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në pritje, mos po thot diçka që dalim e themi, a ju kemi thonë, apo, e tani qështu menut me shku në xhenet, ja, s'ka kështu, ja, s'ka kështu. Andaj të ndodhër, shpeshherë ka pas në neja të ulemave njerëz që kanë ardhë, kanë ardhë me i marrë të metat e tyne, jo me i marrë mësimet dhe udhëzimet e tyne, ka pas gjithmonë, ka pas gjithmonë, kështu, ka pas. me qasje provokative të ndryshme. Ka pas në mexhlis të imam Ebu Hanifes Rahimullah njerëz, apo ka pas në mexhlis të imam Ahmed Rahimullah, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Prandaj, Allahu xhel-le xhelaluhu, po na tregon se në aspektin e jashtëm, Mund të pretendoni se e synoni kët, e doni me mbrojt kët e at, çështje, çështje, çështje reklame, çështje, çështje ekspozimi karshi njerëzve. Po Allah thot e jatmeu. Kjo tamam në arabisht është dhe qështu ti lakmon. Apo qështu ti menon rahat me shku në xhenet. Kella. Kurrë Qasja e tyre destruktive, tallëse, injoruese, karshi mësimeve të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo me i marrë me analizu, kadalë. Nëse e ka mirë po e pasojmë Allah, nëse ka keq po e lojmë, jo kësi qasje, hajde e bojmë një nejë publike, në Meke dhe bojnë e Muhammed, A ju ka rrejt najherë kurrë? A ju ka mashtru najherë kurrë? A po ju lyp pozitën ju? A po lyp kurgjo? E çka o problemi, pra? Që që ka në botalive? Kurgjo? A keni me një fjalë po ju thotë? Ama kjo fjalë tani ka ato rreshtat e vet, fusnotat e veta është. Nuk ka veç fjalë ato. Edhe nga kjo qasje e tyre karshi shpalljes, karshi mësimit, Allahu xhel-le ve ala thotë se kështu jo, e jo, kështu nuk muni me shpresu se keni me pas ditë të bardha, në t'ardhmen e juaj. Po mirë, deri këtu e kuptum, kalon tash diskutimi në nivel tjetër dhe thotë, Mbyllje sy karshi të mirave, karshi pozitiviteteve, karshi mirësive. Ja kështu s'mundesh me shku. Jo se kjo është zullum. Jo se kjo është, kjo është inat. Kjo është personalizim. Këtu s'ka hak mo. Ja këtu s'është haku mo. Këtu është une. Une. E une me unë s'shkon n'xhenet. Unë, s'shkon n'xhenet unë, unë ja, ja unë ja, as, as ti, s'shkon n'xhenet, ti, si për emër, si emër, jo ti. E kuptove? Allah, inna khalaknahum mimma ja'lemun, na i kemi krijuar nga ato që ata e dinë fort mirë. Çka i bjen kjo tash? Kalim nga qasja e shpalljes, kalim në krim. Çka i thotë Allah të barë këtare? A po është muhabeti për xhenet, është muhabeti për xhenet. A është muhabeti për shpëtim, a është muhabeti për shpëtim. Po. Allahu xhelle ue ala thot ejatmeu kullu mriin. A mendon ja gjitha, gjitha, të gjitha njësitë matëse, pretendimet, që i kanë njerëzit, se mbi bazën e asaj shpëtojnë, Allahu po i rrënon, komplet. Që t'gjitha krejt i rrënon. E prej ku fillon rrënimi? A po e kuptoni? Allahu po i rrënon. Nëse mendon se ki me shku në xhenet pse je kurejsh, kella, kurr. Pse je arab, kella, kurr. Pse ki afër pejgamberin, të zëmë, kurr. Pse ke najë derës të pejgamberit, të zëmë, kurr. A kuptove? Çdo pretendim që t'shkon në mend, si helbet, nashta për qita, krejt p'i rrëzon Allahu azze ue xhel. A po kuptove? Na tash kemi qasje që shkon Jo me thanë xhenet shkon ti. Ti s'shkon n'xhenet me ngjyrë. S'shkon. As me tokë. Jo. Nuk shkon. Ti s'shkon n'xhenet me gjuhë që e flet. Kurani ka zbrit në gjuhën e kurejshve. E dini? Në gjuhën e kurejshve, qysh e kanë folë ata arabishtën. Ka pas disa, disa akcente t'arabishtes, po me qit e kurejshve. Ka zbrit në gjuhën e tyne. E po, e këtyne Allah po i thot. Pse e kam përdor gjuhën që ju e folni, unë e kam kriju këtë gjuhë. Mos mendoni se keni pak përparsi ma shumë se ata që s'ta kanë, s'ta kanë haberin për këtë gjuhë. Ska gale, ska gale. A ka me shku në xhenet njerëz që dy fjalë arabisht s'i din. E poetët e arabishtes shkojn në xhehenem. A kuptuat? Qeky rregulli. Andaj thot inna khalaqna mimma ya'lamun. Na i kemi krijuar nga ata që ata e dinë shumë mirë. E dinë prejardhjen. Po në momentin ku tenton ti në bazë prejardhjes, pozitës tone, apo rrethanave të caktuara, shoqnisë tone, afërsisë tone, ku e di unë çfarë tone e tone e unë e ti e ai me përemra, me emna, me mbiemna. Tentojmë me këto me konkuru. Me konkuru për me kon kandidat potencial me shku n'xhenet, Allahu, kella, harroje këtë punë. Harroje këtë punë. A po e shihni deri ku shkon rrënimi deri në zanafillë. Allahu s'po shkon me rrënu për shembull tek pjesa e pubertetit. Prej qaty e tutje keni më. Jo, prej n'start. E rrënon ashtu çdo thirrje e cila realisht ndërtohet mbi diçka që nuk është e jotja. Prandaj vëllezër, shpeshherë njerëzit, domethon, ndoshta jo në mënyrë kështu direkte, por, por, karshi do ngjyrave kajherë, karshi do kategorive kajherë, aftën, na shkon mena që jena ma të mirë, veç pse s'jem si ata qashtu. Apo? A po e shihni Islami deri në çfarë niveli lufton racizmin, a po e shihni? A po sheh? Deri në bazament, deri te, deri te prejardhja, deri te zanafilla. Apo? Veç të jam. Veç me të shku mena se, veç pse? Jo për punë të jam, veç pse s'je qashtu si ai? Pavarësisht ndoshta pozitës një, veç se të shkon mena se je ma i mirë se ai. Jo për punë të mira, për besim, ja, ja. Po veç për shkak të kategorisë. Po, Vallahi ti ki, ti ki problem, ti nuk je mirë ti. Nëse menon se për qëta je ma i mirë, harroje këtë punë, bre. Ti harroje këtë punë, bre. Jo, mund t'jetë ai që ndoshta, ndoshta nuk ka mundësi që me u dukë si ti. Nuk ka mundësi me shku ku shkon ti. Nuk ka mundësi me nejtë me kon rrin ti. Ama kjo absolutisht nuk e bon ato ma pavlefshëm se ti. Absolutisht. Prandaj vëllezër, sa ka bota sot nevojë për standardet e mirëfillta të vlerësimit. Ne jemi në krizë të vlerësimit. Jena në krizë vlerësimit. Apo? Shikoni për shembull ku shkojnë miliardat. A shkojnë te komt a te kryt. Shikoni ku shkojnë miliardat e njerëzve. Shikoni. Ku shkojnë? A, a s'asht kjo tregues i krizës së vlerësimit e? Po, njeri vlerësohet qysh i livrit komt, jo qysh i livrit mentë. A, a s'asht kjo kriza? Kaq! Mos flas për, pastaj për vlerësimin e njerëzve në bazë të shkathtësive mashtruese. Po, mund t'jetë, mund t'jetë, mund t'jetë tregtar i drogës, Mund të jetë vagabond, ama vishet mirë. Edhe vjen te na dhe duhet me ia lshu rrugën apo. Pse e ka ndreq një abdeshane atje apo. E çka që e ka ndreq apo. Do me tregu që këtu njerëzit vlerësohen mbi bazën e ndershmërisë Po ata janë tradhtarë. Para se me kon kriminelë. Për kriminal, për vepër penale, ka organe kompetente me ta. Unë po flas nga këndvështrimi kuptimi jonë fetar, ata janë tradhtarë. Se ai që ta helmon fëmin. Ai që ta degjeneron fëmin. Ta largon nga shkolla fëmin. E bën të paaftë me menu. E kufizon në epsh e në argëtim e në dëfrim. Çka i thu ti, apo? E çka ka dallim tani ky pi atij përtej kufinit që e kemi atje? Çka ka dallim? Kurgjë. Kurgjë. Absolutisht dhe kjo ma e keqe, se kjo perfid është nga mesi jonë. Andaj e them me plot përgjegjësi, apo. Çdo njeri, kush do koft me emën e mbiemën, kush do koft ai? Nga cilado familje koft? që ka agjendë me e prish familjen, me e prish rininë, është tradhtar, është mashtrues. Zoti na rujt pi sherrit t'tyne, apo. Prandaj në kënë që e qarta, s'ka i gara. Jo, ata që i nxjerrin fmijt pi shkollave, apo, duke jau bo ma atraktive, ma atraktive diskotekën se shkollën, çka i thush ti mor vlla ti, apo? Ma interesant është, e çka kjo punë? Ai që ma shumë e vlerëson mashtrusin, hajnin, apo, se t'devotshmin, atëherë, çka i thush ti këtij njeri, Allah, tradhtar, ngase ky është argat i zhvlerësimit të vlerave, prandaj, dhe këta janë, tradhtari s'është kusht me folë me gjuhë t'huj, s'është kusht, E me folë me gjuhën tonë flet apo? Qeta ka thënë pejgamberi s.a. Ata janë prej juve. Jetekel-lemune bi els jetekel-lemune bi luk bi, bi, bi elsinetikum. Flasin me gjuhët e juve. Qysh folni ju qashtu flasin ata apo? Njëjtë qat gjuhë folin ata. Ama Ama, kqyre çka bojnë, sikurse ka në proverbën arabe, se një gjuetar ka dal në gjah, edhe ka pa do zogj në degë atje, edhe i ka gjujt me, Me rëzu, sa ju do në gjah, nja dy i ka rrokë, nja dy kanë metë n'degë, po nga era e madhe, i kanë rrjedhë lotë, nga era e madhe. I ka thonë, ai shoqit, që i shoqë të vetë, që kanë metë gjallë, i ka thonë, a një me na i vrajti shokët, po koka një mena njeri i mirë, se që i pëjdhime, ta thonë. Qeshtu njerëzit menojnë? Qeshtu hala menojnë? Na mytën tu na vra, që i që po kane, i fe, gjë në Ai shkon ai zogu, i shkon ma i meçëm, mëse ke kështon, mos ja kqyr sytë, kqyrja durët. Kqyrja durët, leji ti sytë, apër. Sa sa njeri kanë, e vajton, e flet, e të bon be, leji ti ato sene. Kqyre ku i ka durët, kqyr çka po ban, po ai që po na i vran rininë, a i kanë bo vakia, unë ja u du Allahi. Thuj ça të dush ti. Prandaj vllezër, kjo është ajo çka Allahu flet për te. Vendosja e standardeve, rregullave, vlerësimit. Prandaj, inna halaknahum mimma ja'lemun. Na e dimë shumë mirë prej çka u keni kriju, e dini shumë mirë prej çka u keni kriju. E dini kush jeni apo. Wa ma nahnu bi mesbukin. Allahu thot, pasha zotin e lindjeve e të perëndimit, la ilahe il Allah. Për të me kallzu që s'është hajgari kjo punë. Këtu standardet e vlerësimit, a dini sa zullumin e keni bo? A dini sa njeri e keni marrë në qafë tu shpifë për ta, a dini? A dini? Jo, apo menoni pse jeni të fortë, apo, këtë konstrukt e keni shumë kshtu muskuloz, e muni me na, me na sfidu a, na jemi në të kjeme, kena me u matë ma, ditën e gjykimit, ki me konë shumë ma i madh, sa do t'jetë njeriu ditën e gjykimit, Shumë ma i madh, jo kaq, jo s'munesh, se tjetër, tjetër ambient, toka, toka në, në raport me, me, me kosmosin sa është e vogël, shumë. Parameno kur ai krejt çka Allahu ka kriju bëhet pjesë ditën e gjykimit. Në problem, që, kum, që shumë, shumë i vogël je. Rritet njeri. Domethonë, ju është dhonë mundësia që të fitoni, e të merrni, e të udhzoheni, ju është dhonë mundësia. Po në qoftë se refuzoni, ju ndrrojmë. Allahu udhzon robë tjerë, Allahu udhzon robë tjerë, të nderum vllezër, sot bota në përgjithësi, a është në krizë të llojeve ndryshme? Po, po, A kemi ne si popull resurse të vlerave që mund të kontribuojnë në zbutjen e krizës? Po. Na s'kemi resurse, ndoshta fuqi edhe kapacitet ekonomik e ushtarak. Po s'kena mundësi ndoshta këtë me bo, se janë shumë mrapa për këto punë. Nuk kena kapacitet teknologjik. Por a kena kapacitet të vlerave të familjes, Që edhe për këto janë shumë n'krizë, shumë vende, e që mund të, mund të japim shembul qysh m'u dasht, m'u respektu, qysh me konë nona, baba, munë me dhonë këtë punë, apo? Po na s'e po vlerësojmë këtë vlerë, na, na prej rahatisë dojmë me shku në krizë, se ke pa po kërkon të këtë punë, Allah i pa. Ata me këtë kjo qasje, kjo qasje e shfrenimit ka shkaktu kriza. Ka shkaktu kriza, kjo është e qartë, s'kesh t'e zbuluen ujin e nxehtë. Kjo është e qartë. A po na s'i kemi ato kriza? Ka humbur ka pak m'u dok, po s'i kemi ato kriza. E ça po bojmë na? Hajt edhe na dojmë po ato kriza. Pse mor Allah? Pse mor Allah? A pak i kena na krizat tona, krizën e këto e ato edhe tjera me përma, po s'kemë nevoj mor Allah, nuk kemë nevoj. Hajde të na të shkëmbim, hajde të na të japim diçka, kemë çka me dhonë, kemë çka me dhonë. Për një dhëtë, e në betë dile khe, jo ndrojmë në, jo na ndrrojmë, na gjejmë do tjerë, që i ofrujnë botës vlera, e zbutin krizën, Nëse e ke pa, me qenë argat i Allahut është nder i madh, por kur njeri fillon me lakmu me kënë argat i dikujt tjetër, atë Allahu e qet n'punë. A po do me kënë argat, a shkë. A pra, pra. Njeri për shembull me kënë punëtor i një kompanije shumë, shumë, shumë prestigjioze. Se ka rrogën 7-8 mijë euro, 7-8 mijë euro. Ditë për ditë, ditë për ditë, i bën presion shefit të tij. Po të na merr që sa i përma, po që ata t'i japin, që e ka rrogën 200 euro. I thotë ky, jo, po don prej meje me hjek a, hajtë, hajt çka, meqë me të neru, e me të nimu se, për, hajtë, a kupton? Prandaj të mëzër, Allahu Gjelle, kjo shumë e ulët, ky shembull shumë i thjeshtë, të ka jep Allahu Gjelle ve ala, diçka të ka jep, të ka jep imanin, të ka jep vlerat, t'i ka çel sytë, me kuptu jetën, dunjanë, t'ardhmen, jo na dojmë kriza, pse mor Allah, a pak i kia, Dhe në krejt dyzet e kemi një qit, krejt i kena mirë, por të qysh s'po na rrohet pa krizë, hajde bëjmë një krizë. Po kena na boll na, me kohë që s'kem krizë, ato një, hajde bëjmë një krizë, qështu pi, pi, pi, pi maraku ka pak se, qështu moti s'kena pas krizë, po s'ki nevojë more vlla, nuk ki nevojë, se boll i kemi na krizat tona. Mos t'i futim krizë edhe n'ato pjesë që s'kena na krizë. Hinraj Allah azu gjend. Hinraj Allah azu gjend e hu. Ta jep në dirë një një shërbimit të madhë. Edhe në nëmën që ti në diri, ti është kënarë, e faqe bardhë. Por e shkel më në të mirë. Pas taj përfundon si shumë e shumë tjera. Për. E Allah gjend e hu. Ti mos u merr me, mos u merr ti me çdo fjalë tyne, çdo zhvendosje, se ti i përcaktun, ti e ki agjendën tone, ti e ki udhëtimin ton, ti e ki orarin ton, ti e ki prioritetet e tua, ti e ki temat tua, investimet tua, mos u merr me ta. A kupton? Veç të bona muhabet. Hajde, hajde thojmë diçka. Hajde thojmë diçka. Se duhet me thonë. Duhet me thonë. Se mos me thonë na, apo, i bjen çka thonë ky. E na s'dojmë miro çka thonë ky. Pa një, bile parafrani, ku me parafru. Ku me parafru. Të hajgare për po kjo, as ka bazë shkencore, as nuk ka kurrfarë, nuk kurrfarë bazamenti të dëshmum në eksperiment. Komplet, veç të thomë diçka e mos jetë qashtu. E Allahu tha, ja ati, këto rregullat lërët më të kërënë dhe rëhumë, lejtë edhe. Deri kur me i lon? Hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Derisa të takohen në ditën që u është premtu se ke marrë. Çka Allahu xhalla ka thonë mu taku me ditën. A po e sheh? Sikurse këta, a ke pa ti takimi çka i bjen, kur dy palë t'jonë nisë drejt, njonit e mu taku. Një njeri niset, për shembull, n'lindje e një n'perëndim. Ku je nisë me taku filonin? Jo, se me taku filonin, se të me taku, apo? Takimi bjen kur dy janë tu shku në drejtim të, apo? Të takimit, çka është tëmë? E pse Allahu ka thonë, mu taku ata me atë ditë? Mu taku me atë ditë? Për shkak se çka është ajo që kemi thënë edhe derset e kaluara. Allahu xhalla xhalaluhu e ka orientu njerëzimin kah kiameti. Edhe s'ka forcë që e ndron këtë orientim. Veç ki mundësi në kuadër të këtij orientimi të shkosh i pregaditun, ose të shkosh më rasi me thonë që, huh, ku dul ky? Që shtu dënjës i thujnë, i thujnë dekës. E ti ku erdha? Që ku erdha? Po dje kja që tu, që ku erdha? A po? A kja që djenë kështë i lakë që tu, që ku erdha? Që shtu të njërës, i të që shtu të dekës? Ku dole ti? Kështë e si, kështë e shku ma, ti me Allah e kështë të zvjenë më heqë? Ja, ja, ditë për ditë për vjenë atër. Ju la ku, kërë me ju zatetju, ditë për ditë kërë me ju zatetju. A në zëtit Allah ditë për me dekën? Po, oh, Allah. Allahu na takon ditë për ditë me kiametin. Ditë për ditë. Çdo perëndim i diellit është takim me një pjesë të kiametit. Çdo lindje e diellit është atëm. Çdo qime e bardhë që del në kryet, që zbardhesh. A kuptove? është takim me kiametin. S'ka me fasi. A më njëri i njëra këta, i njëra këta, i njëra këta. Një që një shë e vjetët. A ku dole të ashtë? Çka i bjen kjo? Ata janë mësu në këtë dunja. Janë mësu në këtë dunja. Sa ti je n'keq, në krizë, apo me shku te ni sebeb. Me shku te ni lidhje. Me shku dikun që që të ba diçka mund të koftë. Ba diçka. Edhe kur dalin nga vorret, Allahu ju thotë, Dhalikel jeumu ledhi kanu juadun, që kjo është ajo që ju thojshim, ka me ardhë, apëton. Kjo është ajo që ju thojshim, ka me ardhë. Prandaj, vllezër, aso është lajm i madh kjo, aso është informatë e madhe kjo, që la pat tim dunja je, po mërë informatë për mira e mi, Allahu alem sa për para është kjo, që do ndodhë do më zmërështë, do më zmërështë. Prandaj, t'i marrim kto lajme seriozisht, Këtë informacion ta marrim shumë seriozisht e të përgatitemi duke u ngrit me vlera, duke u ngrit me vepra, duke u ngrit me punë të mira tek Allahu te barekotale, me angazhim, me kontribut. Në emër të asaj që Allahu na ka msu, për të mirën e asaj që Allahu na ka msu. Por jo me mashtrime, jo me kurtha, jo me, jo me perfiditet, ngase kështu nuk ngritesh, e as nuk rritesh, e as nuk ban sukses. Mund është përkohësisht, ndoshta me fitu diçka mbi bazën e padrejtësisë e mashtrimit, por nuk shkon gjatë. Prandaj besimtari mendon për sukses afatgjatë e të përjetshëm, jo të përkohshëm, edhe edhe jo real e imagjinar. Kjo është rruga e ngritjes. Allahu na mundëso që të ngritemi. E ngritja jonë të nënkupton hyrjen në xhenet, deri në Firdausin, atje ku është më së nalti Allahu na ruajt nga çdo zhvendosje, nga çdo mashtrim. Allahu na ruajt nga çdo gjë në këtë dunja, nga çdo forcë që tenton të na tërheq mrapa apo të na lkund anash. Na mundësoj të jemi të përkushtuar dhe të ngritjes ka Allahu xhelle ve ala me zemrën tonë, me mendjen tonë, me punën tonë. Ngase kjo surë na tregon rrugën e ngritjes edhe të krenarisë edhe të shpëtimit.